Šodien es aicināju uh, manu draugu Andris. Uh, viņa man stāstīja dažas lietas, kas bija ļoti interesanti pagājušajā nedēļā vai aizpagājušajā nedēļā. Un es teicu, o, tas ir labi. Stāstīt arī to draugu. Un viņš mm, piekrita. Un paldies Dievam, Lūdzu, Andris. Vispirms nolasīšu no Pāvila vēstules romiešiem, 6. nodaļas, no 11. līdz 13. pantam. Tāpat spriediet arī jūs pār sevi, ka esat miruši grēkam, bet Jēzu Kristu dzīvojat Dievam. Tāpēc, lai grēks nevalda jūsu mirstīgajā miesā, neklausājiet vairs viņas iekārēm Nenododiet arī savus locekļus par netaisnības ieročiem, grēkam, bet nododiet sevi pašus dievam kā tādi, kas no miršiem kļuvuši dzīvi, un savus locekļus par taisnības ieročiem. Dārgais Tēvs, paldies Tev par to, ka Tu esi dzīvs, un paldies Tev par to, ka Tu darbojies. Paldies Tev par to, ka Tavs svētais gars dzīvo mūsos. Un, Mēs lūdzam Tev, palīdz mums nepratoties tam svētajam garam, bet paklausīt Jēzus vārdā. Amen. Un, eh, <clears throat> kā jau Andris teica, es vēlos šodien dalīties eh, kādā lietā, kādā lietā, ar ko Dievs mani veda nesen. Un es neesmu pilnīgs tajā, un esmu atvērts, lai Dievs arī man turpina mācīt. Un, eh, katrs no mums, kas esam kristieši, mēs eh, vēlamies, eh, lai mūsu dzīvē būtu augļi, lai mēs būtu auglīgi Dievā. Un varbūt mēs esam lūguši Dievu, lai Viņš mums dod arī garīgās dāvanas. Un, varbūt mēs esam lūguši par gudrības vai atziņas runu no Dieva. Varbūt arī esam lūguši Dievam dāvanu dziedināt kas ir ļoti svarīga dāvana draudzē. Īpaši man šodien noderētu. Vai arī spēku darīt brīnumus, pravietot, atpazīt garus, runāšanu mēlēs vai tulkošanu. Un tas ir labi, ka mēs tiecamies pēc, pēc šādām dāvanām. Arī ir rakstīts, Pāvils rakstīja pirmā vēstulē korintiešiem 14. nodaļā, 2. pantā. Viņš saka, dzenieties pēc mīlestības, tiecieties pēc garīgām dāvanām, sevišķi, lai jūs varētu pravietot. Un viens mācītājs reiz teica, ka e, nav, nav augļu, ja nav, ja nav dāvana. Teiksim, mums, ir, mums ir jāsaņem no dieva kaut kas. Mēs nevaram nest augļus, garīgus augļus, ja dievs mums pirms tam nav kaut ko iedevis. Un e, citreiz, gan paskatoties uz, e, uz nekristiešiem, piemēram, Hare Krishna cilvēkiem, kuri it kā ziedo sevi daudz kur, aizliedz sevi. Varētu padomāt, ka tie cilvēki ir uh, apveltīti ar uh, garīgām dāvanām un viņi nes augļus. Bet mūsu pestītājs ir teicis, ka azars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka. Uh, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Mums ir jāpaliek pie Jēzus Kristus. Viņš saka, es esmu vīna koks un jūs tie zari, kas, mani, kas manī paliek, un es viņā tas nes daudz augļus, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Tad mums ir jāturās pie Jēzus Kristus, lai mēs nestu daudz augļus. Un ir tā, ja jums eh, bijis kādreiz eh, kristiešiem īpaši, kas varbūt eh, jūs esat gribējuši iedot kādam kaut ko no tā, kas jums ir iekšā. Teiksim, varbūt ne no tā, kas jums ir iekšā, bet jūs vienkārši gribat viņam iedot. Jūs redzat, ka cilvēks ir bezcerībā. Un, eh, un, eh, ot, eh, vienkārši gribas iedot tam cilvēkam kaut ko, kaut kādu ceļamaizi. Viņš ir grūti, grūtā situācijā. Un, un, vai esat ot, nonākuši tādā situācijā, kad nu, nav ko iedot? Es esmu pats tūkstošs, ko es varu tev iedot. Un, un varbūt tas ir pat kristietis, kurš ir ilgi, ilgus gadus jau kristietis un, un ir atklāts pret sevi. Man var pateikt, ka uh, Dievs man ir iekšā sausi kauli, man nav ko iedot. Un, un, uh, varbūt pēc tādas apziņas uh, gribās sākt lasīt Bībeli, lai Dievs ar kaut ko piepilda. Gribās lasīt. Uh, visas tās rakstītas, varbūt, kas eh, iedrošina mūs un eh, palīdz mums vairāk turēties pie Dieva. Gribas lūgt vairāk, bet tad mēs eh, ar laiku atkal attopamies, ka mēs esam stāvoklī, kad esam varbūt atkal savā vecā rutīnā, maz lūdzam, maz meklējam Dievu, maz lasam Dievu vārdu. Un, uh, Reti Vēlns, īpaši šodien, viņš e, izmanto ot, e, tās, to, ka ir tik daudz kas pieejams. Mēs varam iet Facebookā, mēs varam iet draugos, mēs varam. E, mums ir transporta līdzekļi, mēs dzīvojam daudz ātrāk nekā, nekā ātrā, agrāk cilvēki dzīvoja. Mēs varam būt ļoti viegli aizņemti. Ļoti viegli aizņemti. Un Vēlams, iemānīt tādā, tādā bieži vien aplī, ka mēs strādājam, lai nomaksātu rēķinus nākamajā mēnesī. Un pēc tam, kad, mē, kad ir nomaksāti rēķini, tad, tad nākamais mērķis ir strādāt, lai nomaksātu nākamos rēķinus. Un eh, zūdot lielais mērķis. Ot, tad Mālns viņš paņem un novīž kristiešus no tā, ka eh, ir jādomā par mūžīgām vērtībām, par to, ka kādreiz, kādreiz tas kungs atnāks. Drīz, jā, ļoti drīz mēs to kungu redzēsim es ceru, ka mēs tiešām redzēsim viņu, kad mēs būsim ar ticību sirdī. Un, Mums ir svarīgi varbūt, apzināties to, ka vēlams viņš, viņš neguļ. Un arī mums nu, nu nevajadzētu gulēt. Varbūt cilvēki, kas jūtas bišķiņ, tā kā tomēr vajadzētu Dievu lūgt, un nav labi, ka nelūdz. Bet tāpat laikā, tāpat laikā nav nodevušies tam attiecībām ar Dievu pilnībā. Uh, meklē varbūt kaut kādas tādas mazas burgerus, piemēram, lūgt, lūdz um, rindā veikalā. Tas, kas ir labi, bet, bet um, ja tā ir vienīgā reize, kad, kad cilvēks lūdz, kā var lūdzu kā var piepildīties eh, ar kaut ko tādu, ka var iedot citam cilvēkam, var, un, un pašam pietiek, un citam vēl var iedot. Mums ir vajadzīgs Dievs. Un es to sapratu priekš sevis. Tāpat tas arī es. Ļoti aizņemts. Um, un eh, it kā pavadīju laiku ar Dievu. Bet eh, tas, ka, tāpēc, ka tas nebija regulāri, um, es pat varbūt neticu uz to regularitāti. Es tā, tā kad pagadās mēģinu atrast laiku, es saprotu vienkārši, ka uh, nu, nav, nu, nepiepildos. Ir daudz, ir daudz vēl vietas, ir daudz vietas, ko var piepildīt, bet, bet uh, bagātības viltība ir liela. Un, uh, gribās nopelnīt, protams, bet uh, Bieži vien, bieži vien tā skriešana pēc, pēc naudas, skriešana pēc eh, šīs pasaules lietām, viņa, viņa vienkārši aiz, aizēno attiecības ar Dievu. Attiecības ar Dievu ir otrajā plānā. Un tad arī, tad arī ir tā, ka nav ko iedot nevienam. Un, eh, ja, ja, varbūt ir kāds šodien šeit tāds, ka eh, jūtas arī tā, esmu bijis viņa ielaidis esmu bijis viņa ielaidis attiecības ar Dievu. Patiesībā tas ir ļoti nopietni. Um, ir vairākas raksturvietas, kas, kas brīdina cilvēkus par remdenību. Piemēram, ir raksturvieta Jāņa atklāsmes grāmatā, otrajā nodaļā. Pats Dievs saka, bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis pirmo mīlestību. Tad nu, pārdomā, no kā tu esi atkritis, atgriezies un dari pirmos darbus. Bet, ja nē, tad es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturi no tās vietas, ja tu, no tā vietas, ja tu neatgriezīsies. Tāpat arī jau lasītajā Jāņēma ģēlī 15. nodaļā, ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetam sārā un sakalst. Tos savāc un iemet ugunī un tie sadeg. Matija Vangelijas 3. nodaļa, 8. un 10. pāns. Tad nesiet pienācīgus atgriešanās augļus, bet cirvis kokiem jau piesāknis pielikts, un ik viens koks, kas nenes labus augļus, to nocirsts un iemests ugunī. Un atkal Jāņa atklāsmes grāmata. Tā kā tu esi rāmdens, ne augsts, ne karsts, es tevi izpļaušu no savas mutes. Tu saki, es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag neniekam, bet tu zini, Tu, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabags, akls un kails. Es tev došu padomu. Pēc no manis zelta, ugunskvēlē, kausētu, lai tu būtu bagāts, un baltas drēbes, lai tu apsaktos, un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Un tad Dievs saka tādus vārdus, jo ko es mīlu, to es pārmācu un pamācu tad nu iekarsies un atgriezies. Un nu, Dievs zina, kas ir katrā sirdī. Mēs varbūt dažreiz mēdzam noslēpties no Dieva, tā kā Ādams slēpās krūmos, bet Dievs visu zina un redz un jūt. Un viņš kā mīlošs tēvs mums pārmāca. Viņa svētais gars tāpēc ir dots, lai palīdzētu mums tādos brīžos. Un, e, ot, ne, nereti ir tā, ka vēlams atnāk un e, kad mēs, piemēram, atzina, atzīstamies, jā, e, tā ir, vai ne, kad vēlams nāk un nosoda mūs. Un viņš aizsaka to patiesību, ka Dievs mūs mīl. Mums liekas, o, ja es neesmu lūdzis, tad nu, Dievs jau ir tā, tagad. Dievs ir mani atstājis, vai nu, vai nu viņš ar mani nerunās, ja es nākušu pie viņa. Un eh, nereti gribas tādiem vārdiem ticēt, jo īpaši, kad cilvēks pats sev nevar piedot. Bet eh, Dievs ir, eh, viņš nedzen ārā savus bērnus no, no mājas. Drīzāk bērni var atstāt savu tēvu mājas, kā pazudušais dēls to darīja. Un Dievs ir tas, kas piedod mums mūsu pārkāpumus, arī ja mēs neesam regulāri attiecībās ar viņu. Un, ja mēs tiešām nožēlojam, vecā derība nebūtu tik biezija, ja Izraēla tauta nebūtu tik daudz podas savārījusi. Un, e, lai par spīti arī tiem visiem podiem, ko viņi savārīja, Dievs viņus joprojām sauc par, par savu tautu. Bet svarīgi ir, ja, ja mēs jūtam tādu, mm, ka svētais gars mūs norāda uz grēku. Un, e, piemēram, īpaši, kad esam aizņemti, varbūt, e, tad, no, nu, tad Dievs mēdz teikt, viņš saka, nu, ko tu, ko tu tagad tev parādījies, e, tev parādījies tur iespēja strādāt vai ne, bet nu, tev jau pietiek ar to, kas tev ir. Um, Priekš kam tu vēl meties, tev attiecības nav ar mani tā jau kārtībā. Un tad mēs ot, mēdzam noslāpēt. Mēdzam vienkārši noslāpēt Dieva balsi, iet tālāk. Un, uh, Dāvids. Dāvids viņš līdzīgu situāciju piedzīvoja 32. psalmā. Viņš saka, kamēr es klusēju, mani kauli panika, un man bija jāvaid cauru dienu, jo tava roka smagi gulās uz mani dienām un naktī. Mēs, kā kristieši, mēs jutīsim no, no Dieva tādu. Ot, e, kā lai pasaka, apziņu, vainas apziņu par to, ka mēs esam kaut ko nepareizi darījuši īsti kristieši jutīs, ka viņu, viņus tā kā nu, viņi nevar sadzīvot ar to īsti. Līdz, protams, kad e, tā jau galējība ir, kad cilvēks pilnībā nocietina savu sirdi un, un nedzird neko. Un e, Dāvids turpina, un tad es atzinos tev savos grēkos un neslēpu savas vainas. Es sacīju, es izsūdzēšu tam kungam savus pārkāpumus, un tu piedevi man, man grēka vainu. Un, e, un tā ir interesanti pajautāt, e, kāpēc, kāpēc tā notiek, kad e, mēs apņemamies lūgt Dievu. Un, mēs nu, apņemamies lasīt Bībeli. Tad pēc tam, pēc kāda laika, mēs atopamies un esam jau otrā krasta malā, kur, kur mēs nu, nelūdzam. Un kā tā var būt, kad mēs esam priecīgi bijuši. Ot, no visas sirds esam, esam skatījušies vārdos un no visas sirds teikuši, Dievs, lai kur tu mani vestu, es ietu, es tevi mīlu no visas savas sirds un esam, esam domājuši tiešām to arī. Un, eh, Citreiz varbūt mums ir bijuši laiki, kad mēs nevarējām pateikt vārdu Jēzus bez tā, ka mēs raudātu. Vienkārši saprastami to, cik, cik, cik, cik dārgs viņš ir, cik liela dāvana tā ir mums, cilvēkiem. Un kāpēc tā ir, kad e, mēs mēdzam atstāties no tā? Ir vairākas rakstītas, kas e, mums norāda uz to, kā cīnīties ar, ar grēku. 119. psalmā Dārvids saka, kā jauneklis. Viņš jautā, kā jauneklis uzturēs ceļu šķīstu. Un tad atbilde sako, ka turēsies pie taviem vārdiem. Es turu tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi. Un jaunais tulkojums saka, savā sirdī es noglabāju tavus vārdus, lai nesagrēkotu pret tevi. Un eh, Pāvila vēstulē romiešiem sastajā nodaļā Un viņš saka, tāpat 11. pantā, tāpat spriediet arī jūs pār sevi, kas esat miruši grēkam, bet Jēzu Kristu dzīvojat Dievam. Tāpēc, lai grēks nevalda par jūsu, par jūsu mistīgajām miesām, jūsu mistīgajām miesām, neklausot vairs viņas iekārēm. Nenododiet arī savus locekļus par netaisnības ieročiem grēkam, bet nododiet sevi pašus Dievam kā tādi, kas no, no mirušiem kļuvuši dzīvi, un savus locekļus par taisnības ieročiem Dievam. Nu, tā mēs saprotam, ka savā dzīvē mēs uzvaram grēku um, ar Dieva vārdu, un, un ka mēs nomirstam sev. Un kā, var, kā, var, kā, mēs varam, kā mēs varam reāli dzīvot uh, ar, ar Dievu sirdī, ja, mēs, ja nenotiek ēšanas process, ja mēs, ja mēs nepēdam? Un tad varbūt kāds saka, no nu, es ēdu, bet desmit, minūtes, desmit minūtes dienā es lasu, vai, nu, nu, vai lūdzu. Vispār kopumā desmit minūtes dienā. Interesanti, es domāju, ja Dievs uzliktu mums tādu pienākumu, desmito tiesu dot nevis tikai no naudas, ko mēs, ko mēs varbūt arī labi darām, bet desmito daļu no sava laika. Tas būtu divas ar kāpēkām stundas Dievs Izraēla tautai deva mānu no debesīm, un viņš viņai deva uh, ikdienā. Izraēla tauta barojās katru dienu. Un, un, redziet, tā, tā līdzība par Izraēlu tautu, kā viņi ēda, ir ļoti. Es domāju, ka var likt tādas paralēlas ar mūsu garīgo dzīvi. Ot, Dievs deva viņai katru dienu to barību un, un, un neļāva atstāt kādā nākamajai dienai. Un, e, man tas šķiet interesanti, tā, ka, tas, ka tiešām mums ir maize vajadzīga katru dienu mūsu garam. Un, e, mēs nevaram dzīvot ar vecām atklāsmēm. Viņas, e, mums, viņi, tas vārds, ko mēs saņēmām pirms gada, mēs nevaram ar viņu. Mēs nevaram ar viņu. Mums šodien vajadzīga ir cita maize esošai situācijai, vai no nu esošajam procesam, e, esošajam posmam, kurā Dievs mūs ir izvedis. Varbūt Viņš mūs jau ir izvedis caur to, ka mēs mazāk dusmojamies, bet ir, ir e, citas domas, varbūt, ar kurām ir jācīnās. Uh, un, e, un mums ir jāēd, mums ir, mums ir jā, jāēd tā, lai mēs atkal saņemam uh, atklāsmi par to jauno lietu. Uh, ar kuru Dievs mums grib izvest. Un mēs nevaram dzīvot ar uh, vecu maizi. Interesanti ir tas, ka jā, eh, cilvēki nosprauž kaut kādu mērķi un, eh, un nevar viņu līdz galam varbūt sasniegt. Un tieši tāpēc, ka mērķi ir izpildīti pēc uh, gribas spēka. Teiksim, cik daudz gribas spēka, tik daudz es izpildu. Un, diemžēl arī uh, baznīcās ir iegājusi šī, šī mm, mācība, varbūt tā ir, to nosaukt par mal, maldu mācību ļoti, ka, piemēram, attiecībā par šo pašu lūkšanu, ka mums ir uh, ar savu gribas spēku tas jāizdara. Nav tā, Mēs nevaram. Neviens cilvēks nevar paņemt un e, pateikt, Dievs, es tev pateikt varu, bet nevaru to izdarīt. Dievs, es, es tagad no šīs dienas, es, es, es e, katru dienu pulksteni tikos, tikos lūkšu visu manu mūžu. Tā nevar. Mēs nevaram to izdarīt. E, tas ir uz gribas spēku balstīts lēmums, jo, jo mūsu, mūsu miesā visu ir dzīvi, visu, visu mūsu mūžu. Mēs jutīsim kā rītas, un viņas ir ļoti spēcīgas. Un ja kaut kur mēs paslīdēsim, kur, eh, tad kā mēs varēsim izpildīt mūsu solījumu? Tāpēc arī bauslība neviens nevarēja izpildīt. Tad, kad Izraēla tautai tika nosīta baušļi, jā, viņi teica, jā, visu, ko tu mums teici, visu to mēs darīsim. Es neatceros tagad, kurā, vai tas bija Jozovā, vai kurš jā, teica, ka e, viņš nolasīja, ja, nu, teiksim, dieva nosacījumus. Ja tu izraeli tautu, tad darīs tā un tā un tā, un tā tad izraeli tautu beigās teica, es, jā, kungs, mēs tā, kā visu, ko tu teici, tā mēs darīsim. Viņi nevarēja to beigās darīt. Cilvēks nevar ar savu gribu spēku to izdarīt. Cik reizes es neesmu mēģinājis eh, no rītiem celties konkrētā laikā ar savu gribu spēku, ar savu apņemšanos, vai kaut kādus citus mērķus darīt regulāri un eh, beigās saprotu, ka esmu pie sasistas sīlas, kad eh, e, es jūtos slikti, tāpēc, ka Es nevaru sev piedot, piemēram, tāpēc, ka es esmu nu, solījis kaut ko sev un esmu izpildījis. Un Dievs jau neprasa arī no mums, lai mēs izpildītu to, ko uh, mēs ar savu gribas spēku varam. Tas, ko es saskatīju Bībelē, ir tas, ka Dievs drīzāk aicina mūs neizmantot mūsu spēku. Un kā Pāvils saka, es, es drīzāk lielos ar savu nespēku, jo tad viņa spēks parādās stiprs manī. Un e, šeit ir tā atklāsme, varbūt, ka mums ir vienkārši jāļauj Dievam. Ja, ja Dievs jūs uzrunā par to, ka nāc, mans mīļais bērns, nāc pie manis, es tev barošu, nāc pie mana galda, ēdi kur tu esi pazudis, kāpēc tu, kāpēc tu mīli šo pasauli vairāk nekā mani. Ja Dievs jums to saka, tad, tad ziniet noteikti, ka jūs to nevarēsiet savā spēkā e, izdarīt. Bet tas, ka jau viņš jums to saka, tas jums dod, tas, jums, tas jau ir roka. Tā jau ir roka, uz kuras, uz kuras vajag aizķerties. Un Dievs stipri turēs mūs. Un tā mēs varam lūgt. Ir cilvēki, kas lūdz gadiem 20, regulāri no rīta. Un nu, tu vienkārši bez modinātāja. Pamostās piecos, iet gulēt 12. bez modinātāja. Svētais gars vienkārši pamodina. Tāpat tas arī iesaistās grāmatā rakstīts par to, ka Jēzus viņš arī tāpat lūdza Viņš, eh, tā, tā rakstvieta. Viņš uzmodina manī krītu. Viņš ierosina manas ausis, lai es uzmanīgi klausītos. Iesaistīts grāmatā 54. Tas rakstīts par Jēzu. Un es ticu, ka Jēzus arī, Dievs arī mums tagad katru var eh, uzrunāt. Un, un te, ir tas, te ir tas, ko mēs varam darīt. Mēs varam vienkārši viņam ļaut darīt, ko viņš grib. Atvērt savas sirdis viņam un viņš sakārtos mūsu prioritātes. Mēs nevaram paši no sevis to panākt. Te ir viena tāda raksturvieta, ko es uz, uz beigām uzrakstīju, ko varētu, kas, kas būtu e, liederīga ebrejiem 4, 6, 4, 15 un 16. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm, pie žēlstības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstajā laikā. Tad Dievs mūs saprot reāli. Viņš, viņš zina, ar ko mēs ejam. Viņš saprot, kāds e, ir spēks miesā. Viņš zina to. Un, un, un, viņš viņu uzvarēja to grēku, un viņš arī ir gatavs ar mums to izdarīt. Ļausim to viņam izdarīt. Un, Tāpēc rakstīt tā tālāk, tāpēc piesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību. Un tā žēlastība Tā žēlstība ir arī tā, ka Dievs mūs tur. Mēs nevaram, tā, ja nav Dieva žēlstības, mēs nevaram e, turēties pie Dieva. Ja Dievs mūs nevelk, vai tad mēs varam turēties paši pie Dieva? Un ja mēs nāksim pie Viņa, atsauksimies Viņam, tad ir tas apsolījums. Uh, e, 2. korintiešiem 3.18. Bet mēs visi atsakām sejām Dieva godību redzēdami, kas pogulī topam pārvērsti. Tad mēs topam pārvērsti viņa paša līdzībā, no spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars. Tad mums ir apsolījums, ka ja, mēs, eh, ja, mē, ja mūsos ir Dievs, tad tiešām Viņš pie mums strādā un pār to pār, padara mūsu Eh, viņa līdzībā. Un eh, to dara Svētais Gars. Un eh, mūsu lielākais ienaidnieks, protams, ir miesa. Un ar miesu, miesu, ar miesu ir jācīnās. Protams, mēs nevaram to paši. Bet citreiz mums ir Citreiz mēs varam, teiksim, eh, ir eh, iespēja aizbraukt aizbrauc tur eh, ciemos un, piemēram, pierijās. Ja? Var arī, var arī nokontrolēt sevi. Var, teiksim, var, teiksim savai miesai pateikt, nē, to nu, pa daudz būs, ko tu tā pierījies. Ja? Var, teiksim, citreiz vienkārši paņemt gavēni Kavēns tā ir laba lieta. Viens, tas pats cilvēks, kurš teicu, viņš jau bija 20 gadiem, jau regulāri lūdz Dievu no rīta. Viņš saka, ka Dievs ir devis mums divas labas instrumentus. Un viens no tiem ir kavēšana, un otrs ir lūkšana. Un, abas šīs lietas apvienojot, Mēs vienkārši uh, padarām miesu vājāku. Un, uh, un vieglāk tad ir arī kaut kā. Vieglāk ir arī saprast, ko tā miesa īsti grib darīt nepareizi. Un bieži vien kaut ko pasakām, un nemaz nesaprotam, vai tas bija no sevis vai no dieva. Bet, ja, ja, ir, vat, ja, mēs, ja mēs savu miesu pišķiņu neļaujam viņai vaļu, tad arī Dievs mums dos spēku pār, to, pār viņu. Un mēs redzēsim, uz kuriem viņš mūs velk, un varēsim pateikt, nē. Līdzīgi kā tā ir raksturvietā, kas rakstīts, neklausiet vairs viņas iekārēm, neklausiet vairs, vairs miesai. Mēs varam neklausīt miesai. Un, e, un tas arī būs tas, tas arī ir, tas, tas ir mūsu ikdienas e, cīņa par ko Pāvils saka, es e, mirstu katru dienu, jo viņš saprot, ka ja viņš savā miesā dzīvos un e, Dievs viņu un neļaus Dievam viņu vadīt, tad, e, tad, viņš, tad tas nav garīgi vairs. Tad tam nav jēga. Viņš izdedzina savu dzīvi. Un vēl es gribēju pieminēt par to, par to tāda doma bija par to Jāņiem Eģēlīju 15. nodaļu, kad rakstīts, neko jūs nespēsiet darīt, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Un nu, tā dažreiz padomājat, nu, kas te ir pavādi. Nu, mēs varam izdarīt. Kaut ko mēs varam izdarīt, daudz ko varam izdarīt. Rekurors Steve's Jobs eh, bez dieva eh, nodibināja tādu kompāniju. Ja. Nu, nu tā nekristietis. Ja. Bet eh, šeit ir svarīgi saprast, to, ka mēs nevaram neko tiešām bez dieva izdarīt, ko dievs grib, lai mēs izdarītu. Mēs nevaram dievu prātu piepildīt. Mēs nevaram saprast, ko svētais gars uh, ir paredzējis mums katram. Uh, ja, ja mēs esam bez viņa. Mums, mums ir vajadzīgs Dievs. Lai Dievs mums katram palīdz atvērtiem būt pret viņu, klausīties, saprast viņa gribu. Ja es kaut ko ne tā pateicu, jūs to varat pārbaudīt. Visdrīzāk, visu, ko es pateicu, drīzāk tā jāsaka, ka visu, ko es pateicu, jūs varat labāk pārbaudīt Bībelē. Um, lai nav tā, ka es kādu vedu kaut kur nu, maldinu. Ja? Uh, tiksim, pārbaudīt Bībelē, kā ir. Un, e, lai Dievs palīdz mums katram. Slavu Dievam! Tagad jums jāaplaudē pēc katras svētdienas, katru svētdienu. Slāva Dievu, ka Viņš atklāja šīs lietas viņu vārdu, un tas bija ļoti reāli viņa sirdī. Un kādreiz, kad lietas ir ļoti reāli mūsu sirdī, tad Dievs arī sagātāvot mums, arī stāstīt citiem par to ar lielu pārliecību. Un es esmu pateicīgs, ka Andriņš bija gatavs darīt to šodien. Un, un varbūt arī šodien var teikt, ka jā, kad Jēzus runāja par to, krist, tie kristieši, kas ir rāmdens, kas varbūt nav augsti, bet nav karsti, bet viņi ir rāmdens. Man ir bailes, ka varbūt mana kristīga dzīve es esmu rāmdens. Es negribu būt rāmdens, es gribu būt karsts, es gribu degt par Dievu un par Jēzus Kristus. Un, un varbūt šodien tu teici, ka mācītājs, ja es skatos uz mana dzīvē, man ir jāatzīst, ka mana kristīga dzīve ir rāmdens Un uh, varbūt tu ar pašiem saviem spēkiem ir mēģinājis, lai būtu dedzīgs Dievam. Un varbūt te bija tāda, tāda diena, kad es nesu, šodien es sākšu no jauna un es būšu labāk. Es būšu uzticīgāks. Es, es šodien āgri no rīta ceļos un es lasīšu, un tu gāji lejā, sāk lasīt, un tu gulēji ar seju Bībelē. Varbūt, tā, varbūt te bija tāda pieredze. Tev ir tāda vēlme, tev ir tas sirdi, lai deg par Dievu. Nu, es gribu lasīt, atgādinā, Andris man atgādināja no tāda rakstu vieta vēstule romiešiem 8. nodaļu. 29. pāns ir rakstīts, jo kurus viņš sākumā nozīmējis, tos viņš nolēms darīt līdzīgu savu dēlu tēlam lai viņš būtu pirmzimtais daudz brāļu starpā, bet kurus viņš iepriekš nolēmis atpestīt, tos viņš arī aicinājis, un kurus viņš aicinājis, tos viņš arī taisnojis, bet kurus viņš taisnojis, tos viņš arī pagodinājis. Un šeit ir brīnišķīga tāda secība, ko Dievs darīs mūsu dzīvē. Tas daudz sāka no viņa pusē Viņš mums ir atpestījis, Viņš aicināja mums. Viņš tā sāk šos pras, procesus, kur mēs šīs svētopšanas procesu. Un Dievs ir tas, kas tas bija iesācis to procesu, un tas ir Dievs, kas arī visu ceļu, tas ir Dievs, kas mums veido, tas ir Dievs, kas velk ar vien tuvāk un tuvāk pie Viņam. Tas nenāk no mūsu spēkiem. Tā, to Dievs dara. No mūsu pusē mums vienkārši ir jānodod sevi Dievam, lai tas process notiek. Un ja mēs negribam būt rāmdēns, ja mēs gribam būt dedzīgs kristum, tad mums ir vienkārši ir jānodod mūsu sirdis un mūsu dzīves rokas, lai šis process var notiek. Mazāk ar savu spēku, vairāk ar Dieva spēku un no manas puses ir, lai būtu pazemīgs Dieva priekšā. Mana, mana puse ir, lai būtu vājš Dieva priekšā. Mana puse ir, lai paliek mana gara un mana griba mazāk, un lai Dievs notiek, lai Dievs darītu visas šīs lietas. Jēkaba vēstule 7. nodaļa, 4. nodaļa, 7. pāns ir rakstīts, tad nu padodieties Dievam Parodi, padodieties Dievam, stājieties pretī vēlnim, un Viņš beigs no jums. Tuvojieties Dievam, un Viņš tuvosies jums. Šķīsiet rokas grēcinieku un skaidrojiet šaubīgu sirdi, esiet nelaimīgi un vainojiet un raudiet jūs smiekli, lai to pārvērsti vaidos un jūsu prieks skumjās. Zemojieties tā kunga priekšā, tad viņš jūs paaugstinās. Nu, Gribu dot draudzes šodien tādu iespēju, kamēr mēs dziedāsim mūsu noslēgumā dziesmu, un es lūdzu, lai mūsu muzikanti nāk un sagatavot mūsu noslēguma dziesmu. Un, un varbūt tu esi šeit šodien un kaut ko no Dieva vārds uzrunā tavas sirdī, un tu gribi vienkārši atbildēt Dievam šodien, kamēr viņš klauvē pie sirdi, kamēr viņš runā, ir labs laiks, lai atbildētu viņam ar lūgšanu tad, ja Dievs runā ar tevi un tas prasa atbildi no tevis, tad es aicinātu jums, kamēr viņa spēlē, lai nāktu uz priekšu un izmantot šo vietu kā altārā Dieva priekšā, lai nodot sevi Dievam visu tavu dzīvē, viņa rokās. Varbūt tev ir bailes, ka tava kristīga dzīve ir rāmdēns, un, un tu gribi, lai Dievs dod tādu jaunu dvašu, tādu jaunu degsmu Tad es aicinātu jums arī nākt uz priekšu un nodot Dievam tava dzīvē, lai tu neapstādinātu viņa darbu tava dzīvē. Varbūt te ir kaut kāda apzinīga, kāds grēks tava dzīvē, un tu vienkārši ir jānāk un teikt, Dievs, piedod man, es negribu, lai tas apstādinātu to svētopšanas darbs, kas ir, ko tu esi sācis mana dzīvē. Un tad, kamēr mēs dziedāsim, Es gribu dot jums to aicinājumu, ja tu gribi nākt un lūgt Dievu kopā ar mani, es te gaidīšu, un mēs varam lūgt Dievu. Varbūt kāds ir šeit šodien, kas vēl nepazīst Jēzus kā glābēju. Šodien ir tā diena, lai dod sirdī Jēzum. Un mēs arī varam lūgt Dievu. Piecelsimies un uh, lūgsim Dievu kopā, dziedāsim kopā. Un, un ja Dievs ir uzrunājis tavu sirdi, tad nāciet un lai šodien būtu tā diena, kad Dievs ir šodien es gribu atzīst, ka savu spēku es nevaru. Es gribu nodot visu tavas rokas, Dievs, lai tu vari darīt tavus darbus mana dzīvē. Kamēr mēs dziedāsim?